боби даҳум сипас подшоҳ аҳашверуш тамоми сарзамин ҳатто ҷазираҳои дурро ба андоз супоридан водор намуд ҳамаи дастовардҳои калони подшоҳ ва бузургдошти мордахае ки шоҳ ӯро ба ин дараҷа расонд дар китоби таърихи подшоҳони модай ва форс навишта шуданд хуллас мордахаи яҳудӣ баъд аз подшоҳ аҳашверуш шахси дуввум буд вай дар байни яҳудиён одами бузург ҳисоб меёфту байни хешу табораш эҳтироми баланд дошт ин аз он сабаб буд ки ӯ барои манфиати халқаш кор мекард ва барои беҳбудии ҳамаи яҳудиён баромад менамуд